Iskay kah capítulo. Tesalónica llaqtapi Pablopa llamkasqanmanta. Yachasqaykichikpi hinapas, watukamusqaykuqa manam yanqapaqchu karqa. Filipos KACHKAPTI kamisqa DIOS Dios Diosninchikmi Chaimana Chaymi mana manchakuspa DIOS MANTA ALING noticiata. Haikikoma, achkallaña runakuna kupa. sayarichkaptinkupa. Willarhaykikuqa, manam pantachinaykupaqchu nitaq mana allin munasqaykuraykuchu, ma engañanaykuraykuchu. Diosma allinpaq chaskiwaspanku kunawarhaku, allin noticiata willakunaykupaq. Chaymi willakuchkaniku. Manam runakuna Agradaitachu munachkanikuqa, aswanja Diostam paymi prueban huikuta. Hamkunataha manam sumaqllataña rimaspachu pihinapas rima payar haikikoha manam Dios kuyaspaykuchu. Dios Manatah mi Manataqmi maskarqanikupas, runakunapa alabashan kaitachu, nita hamkunapa o runakunapa kaitachu kaitachu. Munaspaykuqa, Kamachikikomanmi karja Cristopa apostolin y Ichaja Hamkunawanga, llampu sunqullam karjaniko. carjanico. karjaniko, wawankuna uywachkaq mama hinam. Qamkunataqa llumpaytam kuyarqaykiku, chaymi quytaqa munarqaykiku Diosmanta allin noticiallatañachu, aswanqa vida vidaykutawan ñam. Chaynataqa yumpaita kuyas kuyasqaykuraykum wawqipaniykuna. Qamkunaqa kuyachkankichikmi llamkasqayku pisipasqaykuta. Mantinikunaykupaqmi tuta punchaw llamkarqaniku. Qamkunataqa manam dios Diosmanta alguien noticiata ¡Amkunam! Qamkunam Diospiwan testigo kankichi. dios ayllanpiqa Diosllapaqñam kawsarqaniku, allinta ruraspa hinaspa pipapas mana imanisqan. Yachankichikmi imaynatam taytaqa churin rimapayasqanta. Chaynam ñuqaykupas qamkunata Inaspam kunar jaikiko, dios pachuring hina allinta kawsanaykichikpaq. Paypunim hayasuchkankichik munaychakusqanmanwan hatunchasqa kanaykichikman. Charaykum tu tukuy tiempo graciasta tajoniko Diosman. Ñuqayku willaptiikum Diospa palabranta chaskirqankichik. Y janta murunapa a hinallachu, anja Dios pacheja palabranta hinam. Chay palabraja allintam rurachkan hamkuna iñiqkunapi. Wawqi paniykuna, hatichkan kichik, kichik kaj Dios ninchi Cristo Jesuspi iñiqkunapa ejempluntam. Paykunatam judiokuna tapas, Chaynam hamkunatapas, llaqtamasikichikuna kichi. Pudiokunam wañuracherja Señor Jesusta, aspa' Diosmanta willakujkunata. Ñakarichiwarjakutajmi Dios tan mana agradaspam cunapa con kontrampi salva Salvakunankupaj mana judío kajkunaman alin noticia willanaikutam michakuanko. Chainata ruraspam asuan mastara huchankuta limparichichkanku. Ichaqa ñamcha aramunña huña y castigo y apatawan watukui munasqanmanta. Wawqi kuna Ñuqaykuqa astien pullapaqmi manta karunchasja kachkaniko. Ichaqa sunquykupim tukuy tiempo kichi. Anchata munaspam urukurachkaniko Hamkuna hawaikuita. Cheraikum Hamkuna watukuykuyta munachkaniku. Ñuqa Pablum achka kutita qamkunaman Ichaqa satanasmi harka Señor ninche Jesucristo kutimuptinqa, manachum qamkunarayku confiakusaqku, manachum hamkunaraiko kusikusaqku, manachum qamkunarayku alabakunaykupaq premiutapas hamkunaraiko ma, Dios y naspa kusikusaqku.